الله الرحمن الرحيم الله سبحانه و تعالی می فرماید شما در این فرصت خباست کرد مرضهای گذشتگانتون را تکرار کرد از فرمان الهی اعراض کرد این مرض بسیار مهلکی اعراض از فرمان الهی هیله بازی و همچنین تعمق در اجرای حکم خدا وإذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل نوع يتربون از أهوال حمصار يعني كيف يتربون نوع يتربون هنگامی كما ما گرفتیم عهد و پیمان بنی اسرائیل را اول لا تعبدون الا الله به لا اله الا الله إلا تعبدون خبر بمعنى معنای انشاء يعني یعنی بمعنى طلب لا تعبدون الا الله فرشش نکنید شما مگر الله لا تعبدون خبره لیکن معنی طلب را دارد معنی لا تعبدون را دارد فرشش نکنی جانی مالی زبانی مگر فقط الله سبحانه و تعالی را این حق الله حق بندگان حقوق العباد و بالوالدین احسانا و دا والدین خود نیکی کنی تحصیلو بالوالدین احسان و بعد از والدین که دل قربای خوش و خیشوندان خود نیکی کنید و با یتاما بچه هایی که پدرشون از دنیا رفته و هنوز به سن بلوغت نرسیدن یتیمن پاکی و خصوصا در امر سیاست مدنی برخورد حسن با مردم داشته باشید قولوا للناس حسنا بگویید به مردم قول حسن دیوا به مردم قول حسن و دیوا را بگویید از قولهای باطل از قولهای پوچ از قول از سخن دروغ از سخن وعدهای شریدنده لحظه برگیدی بدترین جنایت را و جرم را سروران گرامی اون سیاست مداران میکنم که با ملت خود دروغ اینها بزرگترین ظلم و غدری که بکنن در حدیث آمده است آنهایی که با ملتهای خودشان غدر میکنند لحظه فردا قیامت حجم غدر را در قسمت دبر اینها و اینها توی میدان محشر دلیل میشن که شما چرا با رعیت غدر کردی خیانت کردی خدای عز و جل نجات به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد سلطانیه که عدالت در آن نباشد حقوق انسان ها ضایع بشه فردا قیامت پرچم خیانت را در قسمت دوبرش نشر میکنه و این پرچم پرچم خیانت در میدان محشر میگردد و رسوت به مسکینی کناعتون که سلطانی خطر دارد خوب گفته شاعر اسلامی قولوا للناس حسنا یعنی قولا حسنا قولا حسنا موصوف صفت یا حسن یا کلمات خوب مردم در امر سیاست مدنیه و اقیم الصلاة اعمال عبادت بدنی اقامت کنید لباس را و آت الزکات این عبادت بدنی هست و تعظیم الله و آت الزکات زکات پرداخت کنید این اسباب اخلاق است و لحظت عبادت مالی را انشاء میدید با وجود این همه اهد شما از زیر بار این دستورات الهی شانه خانی کردید سمت والیتون این سمت اتفادی از شما احض گرفته بود که غیر از اللہ کسی دیگر را پرستش نکنی شما دیگران را پرستش کردی شما گفته شده بود که و بیل والدین احسانا تو والدین خود نیکی کنی شما با والدین تفا کردی بیتر خوربا نیکی کنی دیتا اما نیکی مساکی که مردم برخورد حسن داشته باشید و خب برخورد سخت ما مردم نکنید جا مردم را چیزکاری نکنید جا مردم را تجسس اثار مردم را نکنید لحظه برخورد حسن داشته باشید شما اقامه نماز کنید آت و زکات کنید لحظه وجودی. این همه تعهدات و شما ثم تولیتم ثم اتباعیش امروز این را در این امت احسانی هست پرستش غیر الله دیگه بیداد شفا با والدین که دیگه هیچ هر مدی ندارد خدا والدین از فرزند خودش خوشنود باشد لحظه به دل قربا یترما نساکی این همه تعهدات را امروز این امت هم که گرفت است. دستور عقیم و صلاح شغط نادیده گرفته شده شما در شهر های بزرگ بزرگ حتی در خود همین زاهدان موقع نماز نگاه کنید چقدر در مسجد دارن نماز میخوانند و چقدر در خیابان و کوچهها دارن تردد میکنند اذان شنیدن اقامه شنیدن جلوی مسجد تردد میکنند اینها نه یهودی نه نصرانی نه مجوسی نه سیک نه بدکار نه هندو اینها همین گویندگان لا اله الا الله هستند که زیر باطل زیر طاعت الله سبحانه و تعالی شانه خالی میکنند آنهایی که صبحها خوابیدند و برای نماز صبح بلند شب چند برابر آنائے حسن کہ برائے نماز بلند نشن ہمون جائے سر سے بھی بلند بات سرنگو نشن ہمون آج اصلا بلند نشن شما کر تحقیق کنی چند برابر آنائے حسن کہ برائے ہمون جو سنٹو کی کمی سنما پر زمین مردنہ بلند نشن این اصورات الہی اللہ تعالیٰ نے فرمار شما نچ کیا دیئے ثم تولیتون با وجود این همه تعهدات و میثاق شما از فرمان الهی اعراض کردید اعراض کردید الا قلیلا منکم مگر خیلی کم از شما مثل عبدالله ابن سلام و دیگر کسانی که سعادت داشتن از اهل کتاب که مشرف ایمان میشن خیلی کم و انتم معرضون لحظه این اعراض از فرمان فرمایشات الهی و دستورات و اوامر الله عادت شما و انتم معارضون این مرض اعراض از فرمان الهی مرض قدیمی در میان شما دارد دید حکم الهی را شنیده نادیده میگیرید شنیده را نشنیده میگیرید او از انجام را لحظت الان انجام میگیرید چیدی که در انجامش بدیم نمیگیرید تتمه نیسا مزدی از شما تعهد گرفته شده بود که ببینید این جنایت را نکنید همکیشان خود را حفر نکنید اسیر نکنید گروگانگیری نکنید ولهذا اگر هم مذهبان شما در میادین جهاد و جنگ اسیر شدن و طرف مال خواهد همه شما موظفید که مال بدید و اسیران خود را آزاد کنید تعهد بزرگ از این و حقیر کہتا ذرا اما ہم عادی این تو حکم خدا رسیل دانستہ ناس میکن ہاں کہتے ہیں اینها اسیر میشد لہذا پھر یہ شیدہ دا آزاد چرا می میکنی بخاطر این اینکه اگر ما حمایت نکنیم همکیشان و حریفان خود را لحظه شکست میکنیم در حقیقت آئی شان نزولی دارد سروران گرانی در مدینه منوره یثرب دو گروه بزرگ یکی آس و دیگری خزرج دو دسته بزرگ از یهود و همه یهود بودن بنو قرآن و بنی نبی بنی نظیر اصالتا یهودی بودن مذهبا یهودی بودن قرآن اینها اصالتا عرب بودن نشادن مذهبا یهودی بنود پرندا همیشه در دنیا های بزرگ بزرگ با خود حلیف هم با خودشان چی دارن؟ حلیف قوم های کوچه کوچه با قوم های بزرگ و مقتدر پیوند دارن هم عادی دارن هم دیشتی دارن لحظا در شکست و در خوشی و ناخوشی دیگر را معاملت کنید آن قرد از این تا قبیله بزرگ با هم همیشه درگیر می جنگه های طولانی بین ها حلیب قوس بنو قرزا و حلیب قدرت بنو نبی وقتی که آس و قدرت به هم می جنگیدن این خلافا آنها انفاری می اگر بنی نبی پیش آس اسیری میرن بنو قریظه فدیه شمید آمدانجا و آفاتش بنو قریضه و موت با هم حریف بودن بنی نظیر و خضرت با هم حلیف بودن اوس و خضرت با هم درگیر که میشدن اینها حلیفان خود را تقریت میکردن هم قتل میکردن هم اسیر میکردن غلبه از اوس میشد بنو قریضه و اوس بلی یتیم را و خطرت را هم می کرده هم حکیم که و خیلی رفتن آنجا دیگه بنو قریظه اوسا باد میداد و از ایران بنی نظیر آزاد اگر بنو قریظه نزد خضرت و بنی نظیر حکیم می آمدن بلی نظیر بی این حلیفان خودشان می میدادن و بنو قریظه آزاد وقتی به اینها گفتن که چرا چنین جنایت میکنی اسیر میکنی اور قتل نہیں کنی کنید و با سیدیه هم می دهید بگذین در سور کتاب و دین و مثل قرآن حسیم و فرمود تو حکم سریع خدا را نقص می کنید و یک حکم خدا را اجرا می کنید این دیگه چه نوع حکم سرکنید اپا تو منون بباد ایک کتاب بزار گرون بباد چند بدترین عذاب مال حمیر یک قسمت کتاب را بھی بدیگا قسمت دیگر را نادیده میگیرد. این سرورانگران سخترین کو و مجازات اسلام در دنیا خیلی هست و یوم القیامت یردون اشتلاف شد امروز در این امت همین هر قسمتی که در شریعت برای ما سودی باشد ماشاءالله شریعت اگر بدانه که در شریعت به ما بازی گیر نمیاد قانون قانون قانون اینها رو من میگم اینها که از شریعت سرپیچی می کنند چون سودی در شریعت برای خود نمی بینند اینها را همون فتوای رب العالمین فلا و ربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر ها در حکمیت شرط که دو طرف باید در برابر حکم خدا تسلیم میشه و حکم را بپذیرند که در میان آنها حکمیت میکنند تحکیم حکم را بپذیرند حالا اگر یک شخصی اعتراض بکنه که من مثلا قضاوت این مولوی صاحب قاضی نیست مثلا حکومت خاطی نیست من قضاوت این مولوی را نمیپذیرم این انکار شریعت نیست او زنش حتما به مولوی خوبی حالا مگر بگه که طبق قانون شرعی و حکم شرعی من فیصله میخواهم لحظا هر که طبق قانون شرعی فیصله بکند لحظا خود که حکم مولوی نیست و فلان نیست باید در برابرش تسلیم میشه متوجه ارزم شدی دارم مانا میکنه وَإِذَا قَدْنَا مِيثَاقَكُمْ یا کنید الله تعالی که ما از شما تعهود و عهد و پیمان گرفته بودی پیمان اول عهد اول بیان میسا لا تسفكون دماءكم نریدید خونه هایتون را خبر امانه نهید خب، گروگان نگیری گروگان گیری نکنید عظیم نکنید لا تخرجون انفسكم یعنی برادران مذهبی خود را تحقیق نکنید و عظیم نکنید از دیارتان ثم اقررتم برای این دو حکم شما اقرار هم کردی و انتم تشهدون خود شما شهادت این مسئله را میدهید خود شما میگی بله بعد از این آدهای و اقویمان ها سمعت شما همین آقایان حالا فهمیدی انتم اولاد من شما خبردار همین آقایان گردن کنو تقتلون انفسکم شما قتل میکنید، کنید هم خود را نفسهای خود را قتل میکنید. و برادر دینی را قتل کردن یعنی خود را قتل کردن شما قد میکنی دن کس خود را یعنی برادران هم دیدی و مذبا او حکم خباست دوم و تخرجون خباست دو خباست اولا این حکم دوم نیستی خباست دوم حکم جائے انتا حکم دوم دو حکم رکھت دنی خباست دوم یا تانا خباست دوم جبکہ درست حکم لا تشکونا جماعہ کن بانده امت تشکیل شد نسلی نهانت به حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست و لحظه در این دیار اینا سالها هزار سال طول کشیده بود توی دیار آمده متمکن در جزیرت العرب آمده بودن متمکن شده بودن این نیست که پیغمبر تعصب داشت لیکن چون مذهب شهری بودن گفت یهود و نصارا از جزیرت العرب اخراج کنید یا در جزیرت العرب اسلام نبود یا ایمان یا کر یا سر اینها باید مار در آفتین نباشه شیطنت اینها تا قیامت ادامه دار قرآن عزیم و شان حشتان به همین خاطر داره از مجیسی ها قرآن در حضر نداشته کیا اللہ تعالی دانا بوده حکیم بوده دانسته که مجوسیت در دنیا مرتبط میشه الان مجوسیت و دردوشیتی در دنیا به اون صورت که اقتداری و حکومتی در باشه اصلا وجودی نداره همه این مذهب بزرگ در زمان نزول قرآن پاش پاش شد یا مسلمان شده یا همون در در مرد و گم شده در دردوشیتی خیلی بسیار بطلان ظاهر آتش پرستش کردن و یعنی بنو قریضا حمایت میکرد اوت را بنو نظیر را مه میکرد بنو نظیر حضرت را حمایت میکرد بنو قریضا را له میکرد تظاهرون علیهم شما خوبت میرسانیدی بر علیه احمد روان خود زیرش نوشته مخالفان آنها این اسم بود چون حضی الله را و دستور الله را تصدیق کردید عدوان بوش بخاطر این که حقوق عباد را نادیده میگیری همین عمل کرده شما گناه هم بود که حکم خدا را لکن کردید عدوان هم بود که شما حق بندگان را نادیده میگرفتید تجاوز بود این دل اسم و بود این تظاهر شما این تقویت شما که شما مخالفان همه زبان خود را تغییر بکنید و اگر نیامدن اون همه زبان شما پیش شما عطیب شده ہو شما فدیه می دادی آنها را آزاد حالان که شان این زمین شانه حرام قرار داده شده بود بر شما اخراج آنها اخراج آنها حرام قرار داده شده بود قتل به طریق اولا حرام و قتل به طریق اولا حرام نبود تو که حرام شان این حرام قرار داده شده بود بر شما اخراج آنها قتل به طریق اولا حرام قرار داده شده پس نیست جزایی کسانی که مرتکب این عمل میشوند از شما مگر رسوایی در حیات دنیا دلیل میشی رسوا میشی مردم شما را ملامت میکنن میگن بابا قتل میکنید اثیر میکنید و الان طول هم میدید و آزاد میکنید این چی خلاف عقل شما میدید تو خودش یک رسوایی درسته یا نه قتل میکردن اسیر میکردن مال میداده آزاد میکردن خودشان هم قتل میکردن و خودشان هم اسیر میکردن باز خودشان پول میدادن آزاد میکردن چه کار کرد زشت این در حیاتی دنیا و یوم القیامت یا الى شکر عذاب و خب ثمر اخروی مارا اللہ تعالی میں و روز قیامت الى ارجاد آدم به طرف شدید ترین عذاب یعنی خلود سنہ ونیس اللہ تعالی غافر اما تعبدون از آمار زشت شما که روز انجام دید دیگه آمار زشت که شما شب روز انجام دید خیانت میکنید انواع و اکران خیانت میکردن خود سر یه رو اللہ تعالی تذکر میده که اللہ تعالی از آمار زشت شب روز شما را یہ خبر نیست وما اللہ بغافر اما تعبدون لیکن میں نو ثالث یہ خواہد یہود موجود را بیان کرد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انہا دنیا را جو مقابل آخرت تحسی تھا یہ خاطر دولار و پور ان حیمہ خرافات را شیر کر نہ غیر اللہ را درائے خوزن نہ غیر اللہ و برائے کی پور کلانی عزیز کر رہا حاصل آنہا تو شیر ان کا رانجام دیدارا اللہ تعالی نے یہ چلائے شما سبا بخاطر پور دستورات الهی را نقص میکنید و به خاطر عزت ناچیز دنیا شما دستورات الهی را نقص میکنید واقعا این بدبختیه واقعا این کم عقلیه که انسان غلام ناچیز دنیا را در مقابل نعمتهای سربری آخرت میگیره إلا تتردى أولئك الذين اشتربوا الحياة الدنيا بالآخرة إذا کسانی بودن که خرید كردن زندگی دنيا را مقابل آخرة آخرة را دنيا دنیا سرى مخالفة تحكام الشعري شرعی معنیش همین که این آقا دنیا را ترجیح دادن و آخرت را برباد کردن واقعا همچیشان یهود همین طور فقط بهار دنیا را پست و ذر دنیا را اقتدار دنیا را در برابر آخرت آخرت سرمدی دار تنجیح اولئک الذین نشتروا الحیات الدنیا بالآخرت لذا فلا يخفف عنهم العذاب صبت کرده نمیشد از سر اینها عذاب ولا هم ينصرون و نه اینها نصرت کرده میشوند از هیچ ناشفاعتی بهرهمند نمیشوند نہ شفاعت دل کے میرا انہامی شر اور نہ شفاعت دل جہاں تمہارا قدر امکان ہے نو ارادے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے سورات الہی نماز روزہ دل والدین احسانات دل قربانی علی وطامہ و مساکین احسان کر کر زکات دادا نماز خاندہ انہا پہ چاہے انہا تجاوز کر و دنیا را و عزت دنیا را ترجیح دادا که بجای این که احکام الهی را عمل کنم بجای خود که انبیاء الهی را اکار کردن پادشای خیالت کرد اون که احکام الله را نفس کرده هیچ لیکن ها ہاں، انبیاء الهی را بدون کسیتری جرمی که اکتر انبیاء همیشه بدون جرم هر خود آنها امی دانست شما ناحق نگیدی این این انبیاء به ما هیچ ضرری وارد نکردن خالد چهارم اینها و نوی قسم چهارم از احوال خمسه بنی اسرائیل نوشته احکام بجای خود شما انبیاء را کسی و تکفیر و ولقد آتینا موسی الکتاب به تحقیق موسی کلیم را و رب این آیات داریم بین این بیان میشه از احوال خمسه آنها این هزار این حال چهارم آنها آه، احکام را که عمل نکردی بجای خود که انبیاء را کردی ما دادیم موسی علیه السلام کتاب و کفینا من بعده بالرسول و پشت سر موسی علیه السلام اعظام کردیم انبیاء را تا آخر امر دادی عیسی ابن مریم را عیسی ابن مریم نفع الوهیت هست عیسی ابن مریم الله نیست ابن الله نیست ثالث ثلاثه عیسائی کی ابن مریم بود او ہم دادی بینات دلائے واضح و روشن انجیل و معجزات را پیش دادی و تقویت کردیم اون عیسی ابن مریم را با روح قدس جبرائیل پا جبرائیل روح میگن که روح انسان و غذای روح انسان وحی الهی است وحی هم روح است جبرائیل هم روح این روح مقدسی که در آن هیچ گناه معصیتی از هر نوع گناه و نسیان جبرئیل با مریم عبرانیه میگن مریم به معنای عابدت الله عابده یعنی عبادت کننده از های ایرانی هستن که لن میشه در حیث ماناشون یاد ملاحظه نمیشه در آن زمان شاید ملاحظه میشه در عربی فقط نه تصمیه هم ملاحظه و تربیت کردی ما او را روح قدس اپا کل ما جا اکم رسول انہیں سکھان و تکلیلی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہر زمانی کہ ہر پیغمبری با حکمی نیامت کی مخالف تبیتا نابو مخالف رسم و رسول آبا و عیسیٰ دارا انہا تو ربیہ برائیے انہا حکم بھی پیش نہیں رکھتا اگر نبی دارای پرامیر قدیمی بود به تقدیر اون نبی اکتفا و اگر نبی از نظر پرامیر کمی کمتر بود و ضعیفتر به قدر اون خود را تسکین تو چرا حکم خلاف آئین آبا اجداد ماوردی یعنی در طول تاریخ مرض شدید و مدید در میان هر زمانی که هر نبی حکمی می آورد و آن حکم مطابق رسم و رسوم باطل آنها نبود آنهای که از نظر فامیلی قریب بودن به تکتیب آنها استفاده می و آنهای که از نظر فامیلی ضعیف بودن به قتل آنها دل خود را تسکیم کردن لعنت اپا کلا استفام تقریریه و جزای این کلما استکبرتم آیا هر زمانی که آمد پیش شما یک رسول بسیار عظیم و شان به ما سبب استقبال با آن دستوری که لا تهوا انفسکم نفس شما آن دستور را تذیرو یعنی این دستور با دست زندگی شما مخالف استقبالتون جزا شما استقبال کردید هر زمانی که رسول عظیم و شانی با دستور مخالف نفس شما آمده استقبالتون شما استقبال کردید نتیجه استقبال چی شده مرض شدید و مدید بوده است یعنی مرض شدید و مدید بوده فریقاً کذبتم یک فریقی را از اون بیا که از نظر خامیر قوی بوده شما تکفیر کردید و یک فریقی را از انبیاء علیه السلام که از نظر خامیر زی بوده تقتلون شما کفر کردید مزاره به معنی مادی است اصلا اینها احکام را که عمل نکردن به خود نماز نخاندن روزه نگرفتن زکات ندادن با مرخون با مردم برخورد سخت کردن این که دیر بار اطاعت نرفتن به جای خود که انبیش مکرد که در طول داری چه مرد شدیدی و چه مرد مدیدش مدد اما کل ما این اتفاق جایی کل ما جا کن رسول لا دعوان بسکن جزای کل ما استکبر تومد نتیجه استکبر طریقا کذبتم و طریقا تبتم وقالوا قلوبنا و و و دیگه دیگه دیگه اعلان کردن که که که دلهای دلهای ما ما خلق یعنی پر شدن معرفت بسته اونجا نداره خط مغرور بودن شما از علوم علوم به به باطل ناکیز خودش مینا گفتن شده هستن کی دلینا هیچ معرفتی نرفته و دل آنها پر از معرفت نیست بلکه لعنهم الله الله اینها را لعنت کرده الله اینها را لعنت کرده چرا؟ بکفر بخاطر عدم ایمان نه استقلال مذهبی سمره لعنت شده فقلیل مالیون خیلی کم شما اظهار ایمان دید و به مقتضای ایمان عمل نوع پنجم صرف نظر از اجداد شما که در طول تاریخ خود انبیاء را قتل کردن آخرین نبی بنی اسرائیل عیسی بن مریم را هم به زم خود به دار کشیدن و یهودی ها به زم خود عیسی را دار کشیدن الله تعالی میگه اون که پدران شما خیانت کردن جنایت کردن انبیاء قتل کردن و ادعای پوری دل از معرفت کردن در حالی که دلان آنها مملو از لعنت الهی بود اللہ تعالی میگه شما با خاتم النبیین چی بر خود تشکر حالانکه همه شما به انتظار خاتم النبیین و خاتم الکتب نشستم حالا نم شده بودن در جزیرت العرب که خاتم النبی در همین دیار می در یسرف اینا قرار گرفته بود و بابای عرب ها را سوال می کردن که بچه با کمالی در میان شما پیدا نشده که از هر لحاظ کمال داشته باشه زیبایی ظاهری داشته باشه زیبایی معنوی داشته باشد صدق و صفا همیشه در او باشد اینها در لحاظ از عرب ها می میکرد گاگای عرب ها را هم میگفتن خاتم النبی مبعوث میشه لحاظ پدر شما را در میاریم تو خانه کعبه بود حوالی تو گاگای هم میگفتن به تو پیل خاتم النبی خدا ما را به تو پیل خاتم النبی مارا نصرت فرما پس مانا یستقیون ستا شما اول به معنی طلب خبر از مشرکین راجع به ولادت بسری با کما یستقیون این معنی که در میان شما عرب ها بچه با کمالی به دنیا نا آمده دوم اظهار نمودن از حضور از ظهور نبی مکرم مشرکین را می گفتن خاتم النبیین مبعوث بشه و خاتم الکتب نازل بشه دیگه ما میدانیم که باش بچه و سوم طلب استنصار به توفیل خاتم النبیین میکن الله سبحانه و تعالی بعضی ها یعنی یهود و نصارا تا کنون جدام خودشون به انتظار خاتم النبیین نشستن هزار و چهار سد و بیست و شیش سال و خورده از هدره دارد میدو دارد لہذا انا بے انتظار خاتم النبی نشاتن و خاتم الرسول زمان زمانه خاتم النبی اینها به همین یک میشن و میگویند تجمع یهود در این دیار هم به همین خاطر بود که بیشتر گویندگان و تحین زنندگان همین دیار را محل ولادت و محل ظهور حضرت تحین زده برا جا پیش شما کتاب علیم الشان ترمی کتاب کتاب بسیار عظیم عدیم الشان قرآن مجید قرآن حکیم جانب اللہ قلب محمد الرسول اللہ ان کتاب عظیم و مصدق لما ما ہو تحقیق بھی کنا کن مزامین و کتبی را کے با شما شما تکار کر دی حالان ان جو حالی ہے اعتقاد یہود کا بلا بیسر حالان کی بودان اینہا قبل تشریف آوری ان کتاب عظیم و شان قبل نزول این کتاب عظیم و شان و این کتاب مصدق مصد الاماما حالا کی بودن قبل از نزول کتاب مصدق الاماما یستفیون علی الذین کفرو یستفیون سے مانا دا یعنی انکشاف حال بھی کردن اکتشاف حال می کردن بر که کفر کرده بودند یا سبتهون ظاهر می کردن بر آنهایی که کفر کرده بودن یعنی مشرکین عرب از احوال رسول بیان می کردن از احوال کتاب بیان می کردن یا طلب نصرت می کردن در مقابل دشمنان که گفتن خدایا به تو فیل خاتم النبی و به شرافت قرآن مارا نصرت بفرما یا سخت بود طلب نصرت یا منکشف احوال اشکال رسول الله الله را را و صفات رسول که حضرت محمد رسول الله الله صلی در تورات مگه نبود محمد رسول الله والذین معه اشداء علی بہو رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم صفات محمد يرانا اشتر تورات چنین بيان شده اور آتی آمی دانستن لیکن کتمانش می کردن اوبر آئی تورات اصلا دیر صندوق بود اینا وقتی محمد رسول اللہ رمی خانه چه دور ماناشو ہاں، والذین ماهو یعنی مهدی والذین ماهو یعنی جعفر صادق والذین ماهو یعنی موسیٰ قاسد والذین ماهو یعنی سیر العابدین یاران محمد آنهایی که با محمد قرار دارند در حال حاضر شدارن کو این یک ادعایی هست وجود دارد تحقق دارد اشدار الكفار رحماء بينهم اللہ تعالی میگه قبل از بعثت اینها حال رسول الله را بر مشرکین منکشف میکرد کانو یستفقهون علی الذین که نوشته کردن در حاشی حضرت استاد و قبول دارم هر کدام یعنی از پیغمبر خبری داشت لیکن انگامی که پیغمبر علیه السلام آمد ها شناختن یا نشناختن قرآن چی میگوید فلما جاءهم ما عرفوا اینها اسلموا یا کفروا بھی ارادن خود کردن بما اللہ تعالیٰ رات رہ لانا چاہتا فلانت لائن کافی موبائل خدا خلا بین کا پیسہ بادشاہ که حق را شناختند و انکارش کردند و ما عرفو را نشناختند حق را نشناختند پیغمبر را نشناختند قرآن را نشناختند پس لعنت خدا بر همچنین کافرها باشد گوش امروز مگر قرآن را و محمد رسول الله نمیشناخت ای چینی ها خبر ندارند که قرآن کتاب الله است. همون الله که نام میده آب میده پس لعنت خدا بر این کافرها شما میگید که اتمام حجت نشده هزار کرد سال این حق پیغمبر را شناختن قرآن را شناختن پس لعنت خدا بر اینها حق تحبیل است فلعنت الله هر الكافرین پس لعنت خدا الاسلام الكافرین معبودی بس چنین کافرها که دیده دانسته حق را نادیده میگیرند ہر صداقت حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق فداکاری اینها در تاریخ بشریت چنان تب و تمام یهودها و نصرانیها قبول دارند که بعد از محمد انشاریان چقدر فعالیت کردن چقدر دنیا را تحت سیطره اسلام آوردن این شان ظاهر اینها را انکار کردن این انکار ابدی نیست نبی را این که آشنایی با نبی نداشتن اپنا ما نبوت نبوت همه انبیاء اتخاذ داریم اگر می گفتن در یک نقطه دنیا نبی مبود شده قدر نبوت باز می شد همه ما با هزار قیمت خود را بیون نبی نمی رسانیدی چه اندازه عظمت انبیاء علیه السلام در دل من شما جا دارد خیلی زیادہ ہے یہ یعنی نبی را راہ مستقیم خدا را دید بله. درست یا بله. نه راه واهم محتمل لیکن با دیدن نبی مثبت میشه تو نبی را دیدن کار آسانی میر سروران گرامی اینها به به عظمت انبیاء به عظمت بزرگان این غد اعتقاد داشتند وقتی که حضرت عبدالله بن السلام خبر شد در تاریخ مکان نمی جایی مادرش زیر درخت خورمان نشسته این عالم بزرگ بحر بالای درخت خورما رفت خورما بچید خبر آمد که جا محمد چون خبر محمد در یسرف و خبر آمدن محمد در یسرف پیچیده بود و تعدادی از خوشبختان و خوشنصیبان یسرب مشرف به اطراف شده بودند قبل از تشریف آوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا عبدالله ابن سلام این خبر را شنید که محمد جا محمد عبداللہ ابن سلام ایمان میں ربانی بڑی حضرت خورما محمد پائی مانن تعجب کر کہ گویا بے خبر دادا کی موسائی کلیم اللہ ہم شرام بھی ہو در شریف آئی ہم خورمائی نے کسی آمدی پر خب مادر جان از که من میداند کمالات انبیاء را اونها میدانستن میت انبیاء یک صحبت نبی انسان را چطور میکنه خدا قسم یک لحظه در صحبت اهل الله یک مرد واقعی اهل الله باشد مثل ما بخور و بخابی نباشد لحظه انسان در صحبت اهل الله خدا یاد میاد در زندگی صحبتی یک زمانه با اولیاء حضرت در زبان اردو مانا کرده ایسی کافی من به این چینین کافی بر چینین کافی ها لعنت حق را دانسته انکار کرد امروز لانت خدا بر بوش و بلیل و شارون و همکاران اینها چشتیده اینها بباره لعنت الى جانها هنون که وغلوز علیه وما غام شهد کشا دیا مسلمان را الان به مقابل حق آمدن به مقابل قرآن آمدن به مقابل دین آمدن ولحظا اهل دین را فاسد و مفسد و این همون لقب هایی که به انبیاء دادا اللہ تعالی دیده میکنه اکنون اللہ تعالی در امه نو پنجم را دارد بیان چرا اینها کفر کردن حالانکه رسول الله را کتاب مصدق ما هم را شناختند بلکہ چرا انکارش کرتے ہیں کرتا انکار دین خاطر کہ چرا اللہ خاتم النبیین را و خاتم خاتم الخطب را در بنی اسماعیل ناصر کر دو پورا نبی کر علت انکار سبب انکار چرا عربی را خدا این مقام را در حبود علم حالا کی ما تحدید می کردیم غیر از ادعای ابراهیمیت که هیچی هر کشما همون ادعای سنیگیری میکنیم و گویا سنیگیری ما من شما موت و حیات دیگران تدلیل و تاکیل من شما هم تدلیل و تاکیل سیلده بدر ساسانی های ساسانی ها اجرا میکنم من شما هم اجرا بل سنی پا سنی پا گویا سنت نه سنی مگه با شهر مردمی شد بره جایی سنی یعنی بند قول و فعل و تقریر سنت این چیز قولا فعلا اخلاقا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را اتباع کردن این حد سنی با اطلاق کسی سنی نمی بیس ما خیلی بده آن چیزیه که فروختن اشترا به معنی باو چون اشترا هم به معنی فروختن هم به معنی خریدنه جب مانا فروختن پہلی پہلے آن چیزی کے فروختن کے مقابلے آن جانا ہے خود رہا ان ما مبہم ہے ایک فروخ مخصوص بے زن و بیان ما یعنی کفر بے منزل اللہ خیلی پہلے نفسہ خود را فروختن فروختن یعنی کفر بما انزل الله کردن چرا کفر بما انزل الله کردن بغض و حسد کردن از نزول از حلمان ایون از دلا به معنی تندیم بغض کردن که نازل کرده اللہ فضل اشراف برکتی که خاص از مندگان یا نبی آخر زمان بقی کردن که خدا چرا قرآن را بر خاتم النبی نازل کرد بغض کردن بغاوت کردن که بخاطر این که این سبب انکاری خوده لئن ينزل الله به این که نازل کرده الله فضل اشرا یعنی قرآن را علا من یشا بر کسی که الله خودش خواسته از هیچ چار پای مشوره نگرفته از بندگان خودش پس به این خاطر که حسد کردم که خدا چرا خاتم النبی را در بنی اسماعیل مبعوث کرده نبی را دانستا کتاب را دانستا انکار کرنن کفرو بے فلانت اللہ علی الکافرین علت انکار چی بود تنزیل کتاب بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ تعالی میگه نام اینها از من خدا کیه فباؤو به غضب اینها رجوع کردن با یه غضب بسیار بزرگ حمرا با اون غضب قبلی که بر اینها بود قبل اینها دیر بار سورا فنجل نرفتن مغضوب علیه بودن اکنون با یه غضب مجردنی با انکار محمد و قرآن نرفتن او خب، عذابی که به مؤمنین میرسه برای تذکیره گناه مؤمن های گناهدار میرن که شسته میشن بدنشون چرت گرفته گناه کردن حکم جا همانی نهار گرفته کوتاهی در عبادات و طاعات داشتن لہذا اینها را اللہ تعالی در جهنم اگر ببره که بشویه در بیاد ولی شسته میره در جهنم چرته های آنها شسته میشه عذاب عذاب مهم مال کفار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين